Im de slavă, o Sfinte Antoane, Ți se înalță pentru pământ și puternica ta ocrotire ți se cere prin rugă și cânt. Sfinte Antoane, ascultă-ne ruga, mijlocește-ne haruri de sus și condune pe calea cea dreaptă spre focarul iubirii Iisus și condune pe calea cea dreaptă spre focarul iubirii Iisus.